Urtarriak bederatzi, gaur rosteuna da, eta hau berrion albistegia duzue, berrioza arrerratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, iritziak, iritziz bi abesen zerbitzuko langile grebari amaiera eman zioten atzo. Bai, xabi, iru aste, zireunduen grebari atzo eman zioten bukaera. Langileen batzordeak, TCC enpresako zuzendaritzarekin aurreak ordua lortu eta gero, ber, lareunda berroita langiletik, iru, irureunda mairu, aurre aurreak orduaren aldekoak izan ziren eta iruro eta kontrakoak beste zortzi langileren bozkak zuri edo nulotzat joziren atzo egindako bozkaketan langile batzordearen bozera maile den Juan Jose Jaimeren hitzetan gaur bilabesen zerbitzuak normalki funtzionatuko du. Eta udal gaztegunaren obrak eh, hasi dira. 2008ko abenduaren amaseian aseziren gaztegune gazten zentroa eraikitzeko lanak, lurra mugitzeko eta zimenduak jartzeko lehenengo lanak kontratatu dira, eta 2008ko urtarrilean hasiko da eraikuntzaren bigarren fasea. Udalak zuzenean eginen duena, Nafarrako enplegu zerbitzuaren bidez iru igeltzero ofizial eta iru peoi kontratatuko baititu. Lanek ama, amarrilabete iraunen dute. Eraikina musika eskolaren onduan kokatuko da, oian ondoa kalean lorategi, lorategian ongi egokituko da, itxura borobilikoa eta estalki berdea izanik patio borobilaren inguruan kokatuko dira, eraikineko bostaretoak gazteena taldeen iruak eta askotako erabilerarako beste bat horietaz gain eraikinak gune osagarriak, biltegiak eta komunak izanen ditu. Tokiko hezkuntza elkarteek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko 2014garren urteko diru laguntza deialdia. Berriozarko udalak, Berriozarko elkatea, eh, elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du hezkuntzaren esparruan egiten diren jarduerak sustatu asmoz eskaerak udaleko auzo bulegoan Kaleberrikaleko 7garren zenbakian aurkeztu beharko dira. Zarretako EPA luza ezina izanenda da 2014ko urtarrilaren 15ean bukatuko da ikas ikastetxe entzat eskaera EPA. 2000 urteko abuztuaren oitamaika baino lehen indako guraso elkarteen laguntzeko eskaera ere urtarriaren 15ean bukatuko da eta irelia bendua betarteko ekintzak laguntzeko eskaera ordea irelia eta urria betarte egin da. eguraldia zenbintzatzeko unea du gorain garazi, zer dio gaurko iragarpenak? Bai, zerua odeitxu edo oso deitxu egongo dela, erdi mailako odeiak eta goi odeiak nausituz eunaren bukaeran, odeiak gutxitu egingo dira, ego osagaiko aize ulbizi biliko da goizaldean, arratxean ordea, norabidea dakorreko aize aula eta temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jitsiko dira, beraz, e, gaur ere peltasuna, atzo atzo bezala epeltasuna binon gaur pixia freskoago izango dugu eguna, eh? Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, berrioza ari erratiaren sintonian, fmko eun puntu zortzean, edo ordu oro interneten Eguzkiplaza.neten.